Forta crescado de electro el renovigeblai fontoi. La Internazia Energia Agenteio IEA antau vidas la plei fortan crescadon ecte ses jaroi. La plei fortan crescadon montras CINIO antau EU cae USONO. La productado de electro el renovigeblai energii fontoi plue forte crescas. Ja estas construatai ancau aliai energifontoi, set naudec quin de la cresco en la productado de electro gis la jaro 2012 quin estos atingitai per renovigeblai fontoi. Tion diras rapporto quiun publicigis la Internazia Energi agenteo IEA se oni consideras nur citiun jaron, la mond vasta productado de electro, el renovigeblai fontoi, versaine crescos je sep procentoi. Cai tio ocasos, ce quin procentoi da mal pli granda besono pri energio. En la jaro 2021, la IEA antauvidas la plei fortan crescon che renovigeblai fontoi por electra curento ecte ses iaroi. La capacitoi por energio el vento cae suno versaine du obligios inter la iaroi du mil dudec cae du mil dudec quin. Tion montras la plei probabla scenaro. En tiu caso, la entuta installita capacito en la iaro 2023 povus superi la instalitan capaciton de gas centraloi, cae en la iaro 2024 gi povus ancau superi la capaciton de carbo centraloi. En la iaro 2025 renovigeblai energi portantoi povus esti tut monde la plei granda fonto por la productado de electro, cae tio povus ebligi la trionon de la monscala productado de electro, diras la estro de IEA. Cinio restas avana, ce electro el renovigeblai fontoi. La ciu iara cresco estas pli granda ol tiu en usono cae EU cune. Circau septec, gis octec gigawattoi, da installita produttivo al ciu iare en cinio. Monscale, tio versaine farigios ciu iare circa ducent aldonai gigawattoi. La forta cresco en la iaro 2021 estas causita ancaude tio che iam menditai installagioi post procrastoi pro la cron virusa pandemio nun ecliveras curenton al electra reto. Multo tamen ancorau dependas de subvenzioi. La planita finigio de tiai subtenai pasioi el hodiaua vido iomete bremsos la crescon de electro el renovigeblai energi portantoi en la jaro 2022 se ali flanque de nove fluos subvenzioi, la plusso en tiu iaro povus esti pluai dudec quin procentoi. Sub idealae condicioi, nur ce fotovoltai installagioi gis la iaro 2022, povus esti installitai circa 150 gigawattoi. Tio correspondus al cresco de 40% en tri jaroi tutte concrete, IEA antauvidas che en la nuna iaro disponeblos cromai cent dudec quin gigawattoi da curento el sun energio, septec quin pluai gigawattoi da curento el vent energio, dudec tri pluai gigawattoi el hidro energio, cae dec unu pluai gigawattoi el aliai renovigeblai energifontoi dum la demando pri electra curento estas forta, aliai renovigeblai energi portantoi suferas sub la pandemio. Tiel ciare, la demando pri biofuelo unua foie, ecte jardecoi, malcrescis.